Waren deze Joden bestemd voor de vernietigingskampen, ja of nee? Eigman, Dat heb ik nooit ontkend, ook nu niet, ik moest de bevelen uitvoeren. Dat eist een etenplicht. ik kon er niet onderuit en heb dat ook niet geprobeerd, maar persoonlijk heb ik het nooit gewild. Dat blijkt uit wat ik aanvankelijk heb geprobeerd. Aanklager. Ik wil zo'n conferentieverslag bekijken en de keurige dienstregeling, voor de treinen van Warschau naar Treblinka. Wist u dat elke keer bij elk transport honderden mensen creperen? Eigman, Dat wist ik niet, de transportbegeleiding was niet mijn taak. Maar ik heb het gehoord en gelezen. Aanklager. U deed niets om het te voorkomen? Eigman, Als ik de macht en de kansen had gehad om het te voorkomen, dan was ik er niet aan begonnen, dan had ik het werk op mijn manier gedaan. Aanklager. Kon u niet voorkomen dat de mensen stierven? Eigman. Ik begeleide de transporter niet. für die Vernichtungslager bestimmt waren. Ja oder nein? Das leugne ich nicht ab, das habe ich nicht abgeleugnet, denn was mir befohlen worden ist, musste ich machen, Kraft meines Fahneneides und meiner Verpflichtung. Davor kann ich mich leider nicht entziehen, habe auch nie den Versuch gemacht. Aber von mir und mein persönliches Wollen ist es nicht gewesen, meine äh, Erstbestrebungen äh, beweisen dies. כאשר מראים לך דוח של ועידה כזאת, אשר קובעת את הילוך הרכבות מוורשה לטרבלינקה, מרדום לטרבלינקה, מקרקוב לבלזץ, מלבוב לבלזץ, וקובעים כי שתי רכבות ליום תיסענה מוורשה לטרבלינקה, אחת ליום מרדום לטרבלינקה, אחת ליום מקרקוב לבלזץ, אחת ליום מלבוב לבלזץ, אחת ליום מרדום לסוביבור, אחת ליום מתחנת לובלין צפון לבלזץ, אחת ליום מתחנת לובלין תיכון לסוביבור, וכך הלאה וכך הלאה. אתה ידעת שבמשלוחים האלה, תוך כדי המשלוח, מתים מדי פעם בפעם עשרות ומאות אנשים. Ich wusste das nicht, denn äh, die Transportbegleitung war nicht meine Zuständigkeit gewesen, sondern lag im Zuständigkeitsbereich der Ordnungspolizei. Aber ich habe das gehört und gelesen. לא עשית שום דבר למנוע את הדבר. Wenn ich die Macht und die Möglichkeit gehabt hätte, es zu verhindern, dann hätte ich gar nicht erst angefangen damit, sondern ich hätte in meinen Gedanken und meinem Wollen weitergearbeitet. Herr Richter, ich habe den Transport nicht mitbegleitet. Die Befehle, die ergangen sind an die Ordnungspolizei, die sind wohl ergangen, aber die Ordnungspolizei selber hat dafür Sorge tragen müssen. Denn ich konnte ja in Berlin nicht wissen, was auf einer Strecke XY irgendwie vorgeht und passiert.